Segon ha informat l'Ajuntament, l'Ajuntament en un comunicat, aquest serà el segon curs escolar consecutiu que, gràcies a una aportació extraordinària del consistori, es cobriran totes les sol·licituds que es compleixen el requisit i s'eliminen les llistes d'espera que hi havien mandats anteriors. Aquest curs escolar 2013-2014, el Consorci d'Educació gestionarà un total de 8,5 milions d'euros que es destinaran a ajudes individuals de menjadors per a les famílies de Barcelona, dels quals l'Ajuntament de Barcelona aportarà el 60%, uns 5,1 milions d'euros, i la resta, la Generalitat. El canvi més insignificatiu de la convocatòria per a aquest curs escolar és l'augment de la quantia d'ajuda extraordinària que ha passat a ser de 4 a 5 euros per dia, mentre que l'ajuda ordinària segueix sent de 3 euros al dia. El regidor d'Educació i Universitats, Gerard Ardany, Ar Ardaun, ha indicat que amb aquesta nova aportació i l'augment de la quantia d'ajuda extraordinària, el govern municipal de Barcelona es posa clarament al costat de les famílies que ho passen pitjor. Des del 12 fins al 20 de setembre han pogut sol·licitar aquestes ajudes les famílies que el 2012 van tenir un conjunt d'ingressos bruts anuals no superiors al 75% d'indicadors de les rendes, Sociència de Catalunya, calculat en una funció del nombre de membres computables de la unitat familiar, 5.975 euros per càpita. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això tot un poble, qui us parla i acompanya, Lídia Abril, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 Aquest treball acadèmic contempla diversos escenaris de més dies festius d'obertura de comerços a la ciutat i en preveu la viabilitat i l'impacte econòmic, Ara, el govern municipal es posa a la disposició del sector perquè qui tingui un instrument més, a, més a tenir en compte la, a la pressa de possibles decisions que l'ajudin a reactivar l'activitat econòmica i millorar les seves perspectives de cara al futur. D'aquesta manera, el govern municipal dona compliment a la demanda del propi sector, arran del Reial Decret de l'Estat sobre la liberalització d'horaris comercials feta per carta a través del comitè del Barcelona Shopping Line, entre ells Barna Centre i la Fundació Barcelona Comerç, Encara demanaven un estudi que finalitzés els efectes de la posta en pràctica d'aquesta llei. La tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Recases, acompanyada del regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, va tornar a refermar que el govern municipal suposa frontalment aplicar el decret estatal, atès que comporta una invasió penitencial i en va contra d'un molde de comerç consolidat a la ciutat i al país que no es pot trencar. La responsable d'Economia ha d'afegir que l'Ajuntament serà inflexible en la defensa clara del model de proximitat que tants beneficis ha reportat a la ciutat fins ara. No obstant, va deixar clar que no es pot donar l'esquena ni evitar la realitat d'un debat que ara mateix hi ha sobre la taula del propi sector al voltant de l'obertura o no de més festius. Segons Recasas, la divisió d'opinions entre els eixos comercials de la ciutat fa difícil el consens i per això el govern municipal de, va decidir tirar endavant l'estudi per entregar-lo al sector i donar una mica més de llum i dades per ajudar-lo a prendre decisions. La tinenta d'alcalde va subratllar que el govern municipal està obert a escoltar plantejaments que tinguin el consens dels propis comerciants i que aprofitin el potencial de la ciutat de Barcelona per sortir de la crisi. En aquest sentit, va afegir que és obvi i evident que Barcelona és una ciutat turística i ben posicionada en el context internacional a nivell comercial i això doncs, pot ajudar a la reactivació econòmica. L'estudi va ser presentat pel director de l'equip investigador del laboratori AQR Lab de la Universitat de Barcelona, en Jordi Sorinyac, i els dos altres autors, en Jordi López Tomayo i Esther Bagà. El document conté dades qualitatives i quantitatives sobre l'impacte que tindrà obrir més, fest més festius, basant-se en indicadors com l'ocupació, la facturació i la superfície dels establiments de la ciutat unes projeccions que tenen per objectiu demostrar amb arguments numèrics com pot afectar a nivell de vendes i llocs de treball aplicar canvis a la normativa que regula els horaris comercials. Més informacions ens porten a parlar ara mateix de les obres de construcció de la línia 9 del metro al seu pas per la Sagrera. El punt de ciutadana del carrer Garstilasso i el del Mercat de la Marina al passeig de la Zona Franca han deixat de funcionar. Per informar-vos de qualsevol aspecte relacionat amb aquestes obres podeu trucar al telèfon 934444444, és a dir, 444 o dirigir-vos a l'adreça de correu electrònic incidències arroba infraestructures.cat i gràcies per la vostra col·laboració. Preguem disculpin les molèsties. Informació d'Obres Generalitat de Catalunya. I ara parlem de Sant Andreu en el seu àmbit, en tot el que és el districte, perquè millorarà, segons diuen, els equipaments a la tardor. El districte de Sant Andreu té previst executar durant el segon trimestre més de 20 actuacions relacionades amb la construcció, el manteniment i la millora d'alguns equipaments, així com la reurbanització d'alguns carrers i places. D'entre totes les obres destaquen la construcció d'un centre cívic i un espai per a la gent gran a Baró de Viver, el projecte està aprovat i tenim el pressupost. Les obres començaran aquesta tardor, segons ha anunciat el regidor Raimon Blasi, en referència a l'esperat nou centre cívic i casal de gent gran de Baró de Viver. El nou edifici, entre els carrers de Quito i Tucumán, amb 1.652 metres quadrats, construïts en planta baixa, no obstant, no estarà acabat abans del primer trimestre del 2015. En 1992 van enderrocar l'antic gran centre social del barri, que unificava diferents serveis municipals i van col·locar el centre cívic de forma provisional, en diferents baixos del passeig de Santa Coloma. Recorda el director del centre, Pere Anton López, que considera que el nou edifici servirà per dignificar les activitats que s'organitzen al barri. Més que per l'estrató de les seves instal·lacions, que no sumen més de 500 metres quadrats, les entitats fa anys que es queixen de la falta d'una sala d'actes polivalent per organitzar representacions de teatre, exposicions o balls. Entitats com el Centre Cultural Andalús de Baró de Viver, per exemple, només disposen d'una petita sala al centre cívic amb mirall i vestidor. No podem convidar altres associacions perquè no tenim una sala en condicions. Tots els balls importants hem de fer-los al carrer explica la presidenta d'aquesta associació cultural, Manoli Villalba. El nou centre albergarà una sala polivalent, un vestíbul i una sala d'exposicions amb magatzem, entre d'altres espais. I ja per acabar el nostre primer repàs de notícies, el que podem fer és convidar-vos a anar a la nau llotja, perquè el, us ofereix la coproducció El Jo i l'Altre. La nau llotja al carrer Pere Manyanet número 40 us oferirà a partir de demà i fins al 15 de novembre el Jo i l'Altre, una coproducció de nau Colclea de Carmella i Bolit, Centre d'Art Contemporani de Girona. Aquesta activitat es portarà a terme a partir de demà, a dos quarts de vuit, quan es farà la inauguració del Jo i l'Altre. Això serà el tabernacle Llar, Tomba i Muntanya i dir que la instal·lació i acció a partir de les dos quarts de sis amb Pep Aymeric i Jordi Esteban. El jo i l'altre, espai, la nau, llotges, seu de Sant Andreu, carrer Pere Manguinet 40. També eh, col·labora la Xina Art, que es troba al carrer Hort de, de la Bomba 6 de Barcelona. L'acollida a Barcelona per Nau Llotja, Seu de Sant Andreu i la Xina Art. Doncs aquest serà un dels temes que, dels quals us en parlarem en el programa d'avui. I el que fem ara mateix doncs, és anar ja directament a escoltar una mica de música per tornar tot seguit amb més informació. Fins ara! Sant Pere de Vianya. Si l'han anat a robar una fresca matinada, si l'han anat a trobar a la cuina que es calçava, gran tristesa jo no en tinc.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 Aquestes són algunes de les demandes que eh, es van realitzar ahir en el centre, en el Consell de Barri, que es va realitzar en aquest, a Baró de Viver. I perquè ens en parli, doncs, tenim a l'altra banda del, del fil telefònic una de les responsables de l'àrea de gent gran de, de Baró de Viver, com és la senyora Teresa. Muy buenos días. Buenos días. Pues, ¿cómo fue ayer el Consell de Barri que se realizó en Baró de Viver? Bueno, pues en realidad bastante más positivo que cualquiera de los anteriores, porque hace mm, mucho tiempo que se reivindicaba la zona del metro de Baró de Viver, que está muy alejada del barrio y, con un camino más bien peligroso y se pedían diversas cosas y por fin ayer nos anunciaron pues que sí, que ya está eso concedido. Mm. Incluso realmente hemos visto alguna maniobra de mejora como de obras en la zona. Se van a poner huertos urbanos. Ah, muy bueno. Se va a poner un skating o skating como se quiera llamar, la plataforma ah. para, para que puedan eh, patinar. Ah, que había una demanda además porque hay grupos que incluso participan en competiciones, que estaban interesados en poder acudir al barrio si hubiera habido alguna cosa así. Se va a poner una iluminación mm, muy eficiente, si es tal como lo dijeron. Y eh, bueno, habrá también una zona pues de bancos y creo, creo no, es que me perdí algunas cosas. Creo que también alguna especie de kiosquillo para refrescos o algo así. Ah, muy bien e incluso también, no estoy segura, pero creo que sí, algún servicio público, algún lavabo o algún cosa así. Entonces, en ese sentido, pues bueno, fue bastante positivo, porque ya te digo que, hace mucho tiempo que se pedía. Entonces, del resto de las cosas que se siguen pidiendo, parece ser eh, la zona de Valor de Viver hacia Maquidista, sí hay un montículo que no es propio, o sea, aquello era una cosa totalmente lisa, ahora es una montaña llena de zarzas y de malas hierbas que ha habido algún que otro incendio. Mm. Y lo mismo, se pedía que aquello se limpiara, se acondicionara para que ni fuese un escondite, ni fuese nada peligroso. Y parece ser que, bueno, se está mirando también el tema, que ya sí se puede empezar a hacer algo. Pues y así, en líneas generales, pues es lo que más interesaba al barrio. Se, trató el tema de los ascensores, de dos construcciones que hay, de 190 y tantas viviendas en total, que fue una paradoja que reconstruyeran un barrio mm. con todo el barrio, con ascensores más o menos bien puestos, que también hay sus dudas, pero que estos dos edificios ninguno tuviera un ascensor. Claro. Las personas todas éramos más bien mayores, yo ya soy más mayor ahora, pero entonces ya eran muchas personas mayores. En mi escalera propiamente ya han fallecido una, dos, tres, cuatro personas, algunas de ellas ya teniendo que irse fuera del piso porque ya no podían acceder a la calle. Claro. Esto está más conflictivo, esto es mucho más problema, pero bueno, que se trata también el tema. Claro, porque el tema de los ascensores es algo que para la gente mayor pues hay que mm, trabajar para que al menos puedan acceder a sus viviendas. Exactamente, y hmm. que no se queden encerradas de por vida, aunque no se mueran en aquel momento porque no tienen acceso fácil para subir y bajar las escaleras. Y eh, también es positivo que se haga el skating y que se ponga un kiosco para, para que los jóvenes pues vengan a, a de y que el barrio pues vaya funcionando bien, ¿no? Claro, y que al mismo tiempo es una zona, será una mm. zona de menos peligrosidad. Porque se supone que siempre habrá algo de movimiento con la gente. Entonces, ahora ya muchos vecinos, pues en vez de bajarse sobre... A ver, es peligroso en todas las horas del día. No solamente porque sea de noche es más peligroso, pero sí que de noche nos da más, mm, mm, más cosa acceder al metro. Entonces pues nos vamos a Santa Coloma o bajamos del metro en Santa Coloma y luego llegamos al barrio a pie o en autobús. Entonces eso esperamos que ya que el metro no se puede acercar más al barrio, porque igual de peligroso sería hacer un túnel que desembocara dentro del barrio serían, según calcularon, unos 500 metros de túnel. sí, sería mucho peligroso. Sí, sí, es, peligroso porque ahí pueden ponerse bandas de... Claro, claro, claro. Y ahí no... Claro. O sea que ya te digo, ese aspecto, <clears throat> perdón, es que tengo la garganta un poco regular. <laughs> Muy bien. Eh, en ese aspecto, pues bueno, mm, salimos mm, contentos que por lo menos eh, sí que mm. por lo menos una de las cosas que tanto tiempo lleva reivindicándose mm, parezca que ya sí. En cuanto al centro cívico y casal de Schengen, también se, se empezarán las obras si no hay problema <clears throat> en la primera o segunda semana de noviembre. Se calcula un año para terminarlas. Será una zona que si es tal como se está explicando, muy bonita, muy bonita, con diversas cosas para gente mayor, niños, niños no muy pequeños, o sea, las dos clases de, niños, hasta seis años o nueve, luego hasta 12 y así. Esto, empieza, esto empezará a construirse ya, ¿no? bueno, según nos dijeron, los según mm. dijeron, porque en la zona donde se va a construir mm. eh, actualmente estaba ocupado por una autoescuela que ya, ya creo que ya no quedan muchas cosas de la autoescuela, o sea, ya va desalojando todo. Y entonces, según nos dijeron, en noviembre, casi seguro, se podría empezar la obra. El problema que yo, personalmente, y mucha otra gente del barrio ve, es que eh, en esa misma zona hay un lugar que hay pinos y eso se aprovechó para hacerlo como aparcamiento. Hay muchos coches aparcados, muchos. Entonces, eh, lo que no vemos claro es dónde irán a parar tantos coches. Claro. ¿Cómo se perderán? Dicen que se está estudiando el lugar donde ubicarlos, pero es que en el barrio no tiene mucha más zona para ubicarlos, mm. eh, sacándolos de ahí. No, porque estamos hablando de Barodive, que es un barrio pequeño. sí, prácticamente mm. tenemos una, dos, tres, eh, como mucho seis calles. Mm. y todas llenas de aparcamiento. <laughs> Eh, o sea pues que, bueno, esperemos que encuentren buena solución, porque si no... Mm. este nuevo edificio se encuentra entre Quito y Tucumán, Entre Quito y Tucumán, mm, casi pegado, no sé si exactamente irá pegado a la escuela para de Viver, o si no lo vi claro, o si habrá, ahora mismo hay como un pequeño paso Mm. Con autoescuela hay un pequeño paso que podemos acceder directamente a la calle Tucumán desde Quito, sin tener que rodear toda la calle Quito. Vale. ¿Sabes? Entonces, no sé si quedará pegado a la escuela de la pública o si también habrá un paso. Eso ya no te puedo explicar porque no lo sé claro. Bueno, tendremos que ir mirándolo poco a poco al a medida que se vaya construyendo a ver qué es lo que pasa. Sí, parece ser que se pondrán los planos en el centro cívico, Mm, pues a no tardar mucho, para que los vecinos lo veamos y opinemos. O que si empieza a construirse en noviembre, mm, lo que se nos está diciendo es que al primer trimestre del 2015 podría estar ya para que los vecinos pudieran ah, disfrutarlo. A ver, ¿no? Eh, como esperar, esperamos que a final del 2014 esté terminado. Hombre, yo creo que mucho tiempo será esperar tres meses más bueno, no lo sé, no puedo opinar. Eh, cuando nos lo dijeron esto en el anterior eh, consejo, eh, era previsto empezar las obras entre marzo y abril de este año. Y, no se, han, y empezar y terminarlas a final de este año, ¿sabes? Con lo cual, si se empiezan en noviembre, pues yo calculo que para diciembre o como mucho enero del que viene, del 2015, <clears throat> podría estar terminado. Bueno. Ah, supongo que se ha ido retrasando con, eh, con con lo que iban diciendo, con el, con el, la planteamiento que tenían y al final pues, habrá una fecha pues a primer trimestre de 2015 que podría ser la definitiva. Podría ser, ojalá, podría mm. ser, sí, podría ser. Y en el 92 fue, fue derrocado el antiguo gran centro social de, que había en el barrio y ahora, claro, estamos esperando nuevo. Sí, lo que pasa que realmente no es lo que el barrio en sí pedía. Mm. El barrio en sí, ya hace muchos años con la anterior, ahora no tenemos asociación de vecinos, por desgracia. Claro. que mm. Eh, a primeros de año. Pues mm. la anterior a esta que dimitió, eh, habían trabajado mucho en el tema de las entidades, entre otras cosas. Se había hecho una maqueta con ayuda de la universidad y la colaboración de los jóvenes del barrio, una maqueta preciosa en el mismo lugar que va a ir ahora el centro cívico y demás, en el cual irían ubicadas todas las entidades del barrio. Centro cívico, asociación de vecinos, casal de Schengrán, mini biblioteca, incluso había, se había previsto incluso un minicentro de día, nada, todo esto ya con el anterior gobierno ya dijeron que esto no era factible y que no. Bueno, pues por lo menos conseguiremos un centro cívico nuevo y un casal de llenarán quizás en mejores condiciones que el que tenemos. También el Centro Cultural Andaluz de ibé decía que querían pues tener un espacio mayor del que tienen ahora, ¿no? Sí, bueno, posiblemente porque no se sabe qué sucederá con los locales que se queden vacíos con la nueva obra, Centro Cívico y Casal de shengrán Entonces, no sé yo si iría destinado a alguno de estos lugares para las sevillanas, el centro andaluz. No, no lo sé. De eso no se habló. Estuvo la presidenta del centro andaluz y tampoco hizo ningún comentario sobre el tema. O sea que ahí no sabemos, no sé nada pues a ver si todas estas obras se van ah, pues, realizando, que los vecinos vean que, se, que se hace algo, ¿no? Claro, es lo que interesa. Los vecinos mm. no, somos en general muy colaboradores. Mm. Nos gusta que nos den las cosas hechas, en mm. general. <coughs> Perdona. <coughs> Pero supongo que cuando vean que sí, que realmente se empieza a hacer algo, pues se animarán y participarán un poco más. Esperemos. Esperemos <laughs> porque... ¿Y, el, ¿Y el metro? Mm, ¿Tampoco no hay fecha para empezar? Bueno, el metro, yo personalmente la última vez que bajé del metro, hace un par de semanas, mm. vi que estaban haciendo algo, algo. Ah, sí, había en la zona que hay de aparcamiento, estaban poniendo unas vallas, estaban trabajando, supuse que ya era algo de lo previsto pero a ciencia cierta no lo sabía. Y ayer tampoco lo dijeron que se hubieran empezado ya las obras. Ah. Pero que sí, que sí, que, eso era ya muy próximo. Pues esperemos que en el mes de noviembre, tal y como se dijo, se pueda empezar a poner la primera piedra del centro cívico y del casal de Grande Baro de Ibe. Ojalá porque sería <laughs> bastante positivo para los vecinos que tuvieran ya un sitio donde poder hacer sus actos y sus actividades. Claro, claro, Y esperamos que, no cometan los errores que se cometieron cuando se remodeló la plaza para lo de Viver. Porque es una plaza que en teoría iba a quedar muy bien, no es que esté mal, pero hay una serie de errores. el parking que hay debajo tenía goteras y ahora tiene más goteras y mm. no se acaba de solucionar. Por lo tanto, me refiero, esperemos que esa plaza, con todos los servicios que se pongan, eh, realmente el parque infantil sea un verdadero parque infantil, con un columpio y un tobogán y ya está. Y el parque de infantil mm, de más mayores, pues lo mismo. O sea, esperemos que realmente, que intentaremos estar al tanto para ir viendo lo que, lo que sí vemos bien y lo que no que aquí quien tiene que salir más beneficiado... son las familias que viven en toda el área de Vive. Claro, son los que podrán disfrutar, la gente mayor también, claro, pero las familias son los que... Lo que sí es cierto que queda como fuera del barrio. Para mí no, que vivo en la calle Quito. <laughs> pero para el resto, pero bueno, hasta ahora hemos tenido que ir al centro cívico atravesando todo el barrio, por mm. ejemplo, pues ahora los demás que vuelvan a atravesar para ir al centro cívico nuevo. No es problema porque es un barrio pequeño. No creo que eso sea un problema. De acuerdo. Pues Teresa, muchísimas gracias por informarnos esto hoy de esta del Consejo de Barrio que se realizó ayer y esperemos pues que poco a poco eh, los vecinos vayan viendo cambios en su barrio que es lo que necesitan. ¿no? Exactamente, sí. sí Ojalá, ojalá. Pues muchas gracias. No hay de qué. <laughs> Buenos días. Hasta otro momento. Hasta luego. Molt bé, doncs ja ens informava la Teresa que és una de les responsables de gent gran de les que col·laboren amb el barri de, de Baró de Viver. El que dèiem, doncs el projecte està aprovat, ja tenen el pressupost, les obres han de començar, segons diuen, al mes de novembre i d'entre totes les obres que importants a tenir en compte en aquest barri, en el barri de Baró de Viver, doncs hi ha la construcció d'un centre cívic, un espai per la gent gran i la remod remodificació del que és la parada de, de metro de Baró de Viver perquè sembla que els veïns no estan gaire d'acord en que mm, bé, el pas que hi ha de, per passar de, del barri a la parada de metro doncs sembla que mm, no una mica doncs això, no? que no, no, no els acaba d'agradar. Nosaltres el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem amb la nostra àrea de servei. Avui parlem de seguretat, avui parlem amb els Mossos d'Esquadra. Això serà d'aquí uns moments, fins ara.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 Molt bon dia, com estàs? Bon dia, què tal? Després d'aquest parèntesi estiuenc, doncs tornem una altra vegada a ser aquí a les zones a través de la ràdio de Trinitat Vella, la ràdio Sant Andreu. Vols dir que ja ha passat l'estiu? Mm, no ho sé, perquè jo últim he anat fora i la veritat és que molt de fred no feia jo ni me n'ha donat, eh, que ha passat. <laughs> Sembla que l'escalfor de l'estiu encara ens acompanya, ens acompanyarà uns dies. Molt bé, doncs avui tenim diverses coses a comentar. Si et sembla, comencem pels canvis de xerrades dels col·les. Sí, correcte. Molt bé. Hem canviat, bueno, hem rebut noves directrius de canviar la manera de fer les xerrades. Abans amb nosaltres passar un PowerPoint, explicàvem si la temàtica drogues, quines són les conseqüències, si hi ha internet segura, doncs donar uns consells, etc. Doncs ara ens han demanat que ho intentem fer de manera, diguem-ho així, més dinàmica i uh -huh. que els joves eh, no deixin de fer les coses que estan malament per les possibles multes o per les possibles conseqüències, sinó que per ells mateixos arribin a aquesta conclusió. Llavors el que s'ha fet doncs, és eh, començar tots els col·legis, s'han enviat una, uns mails explicant uh -huh. i es demana també la col·laboració sobretot dels tutors i directors dels centres uh -huh. perquè han de treballar conjuntament amb nosaltres per a que la feina sigui molt més efectiva. Uh -huh. el, bueno, una de les principals coses que canviem és que els joves han de posar-se en distribució de rotllana, uh -huh. ja no serà una classe normal i corrent que nosaltres posem a la pissarra i anem xerrant, sinó que nosaltres ens posarem amb ells, al seu costat, i ells aniran xerrant de les possibles reflexions que nosaltres els farem. Ah. Mm. Llavors, l'activitat normalment durarà una hora, hora i mitja, uh -huh. vale? depèn una miqueta de com sigui el grup, de si eh, volen col·laborar, si estan interessats, i de la temàtica. Clar, no és el mateix uns nanos de 10-12 anys que potser uns mm. joves de 16 que tenen més inquietuds amb el tema de les drogues. Uh, els objectius són a eh, difondre la idea que no és permès, uh, per exemple, aquí, la que, la, la que anem a parlar avui, la del tabac. Uh -huh. Doncs la idea eh, de difondre és que no és permès fumar a tot arreu uh, i el respecte de les normes establertes. Conscienciar els alumnes del centre escolar que el tabac i l'alcohol també són drogues, tot i que siguin legals, amb unes limitacions. Mm? tracta els tòpics i creences més habituals entre els joves sobre el tabac i l'alcohol i vetllar pel compliment de la normativa vigent sobre consum de tabac. Almenys que estiguin informats abans de prendre la decisió si volen eh, prendre aquests... Clar, és el que és el, sempre diem, que hi ha molts bulos, hi ha moltes historietes mm. d'aquestes que no passa res, que les plantes de marihuana, etc etc. i clar, la nostra tasca és desmitificar tot això i que sàpiguen que tenen una conseqüència i segurament serà econòmica, no lenta. Uh mhm. -huh. Sí, bueno, doncs a la presentació de l'activitat nosaltres sempre intentem ser propers i guanyar nos una miqueta la confiança dels, dels assistents per a que ells mateixos ens ajuden a portar la xerrada mhm. i que després eh, es puguin, puguin sortir tot tipus de dubtes i resoldre aquestes, que és el més important. Per aquestes xerrades ja heu començat a fer-les? Sí, sí, ja s'han començat a fer. Uh -huh. sí, sí. Molt Això sí, anem a requeriment, perquè tenim tantes demandes que... Més que el districte de Sant Andreu és prou gran com per fer una escola cada setmana o, o fer una escola cada dos o tres dies. No, no, no. I, cada dia. i dues, tres xerrades diàries, però clar, no arribem. amb, amb aquesta nova manera de fer-ho mm. és, és molt complicat. Mm. És molt més efectiu, perquè mm. arriba i són ells mateixos qui arriben a la reflexió, no som nosaltres que som el coco, mm -hmm. que mhm. anem i diem si fumes un porro et denunciarem 300 euros, no, són ells mateixos que al final arriben a la seva pròpia conclusió i, mm -hmm. i això ens facilita molt les coses. No, això ja és, ja és positiu. No? Sí, sí, sí. Mhm. El que fem és que distribuïm els joves en grups de 4 o 5 persones i els hi mhm. passem diferents supòsits. Llavors, per a que s'impliquin, sempre demanarem amb un que sigui el responsable responsable mm. d'explicar després què és el que han fet i què opinen del supòsit. Llavors, clar, obliguem a tots a, a funcionar en equip. Uh -huh. uh, per exemple, uh, un dels supòsits, uh, uh -huh. comprar tabac en un bar, uh, finalitzada les classes, sortir de l'institut i han plegat al bar del costat. Fa poc temps que fumeu i avui heu decidit comprar un paquet de tabac entre tots i compartir una bona estona fumant quan entreu al bar, us dirigeu a la màquina subministradora i amb el vistiplau del propietari compreu un paquet. Quan sortiu, us trobeu els Mossos d'Esquadra a la porta. Uh mhm. -huh. Un dels supòsits que hi ha. Podria ser. Sí. sí. Llavors, a les preguntes que han de respondre tots a tots els supòsits que, que donaríem són a el que esteu fent, què té de legal i què té d'il·legal. Uh -huh. o sigui, ells mateixos han de reflexionar. Ells mateixos després s'han d'equivocar o han d'encertar. I nosaltres resoldrem dur quines repercussions pot tenir el que esteu fent? Uh mhm. -huh. Va, doncs algú segurament dirà, doncs, cap ni una. Bueno, nosaltres ja li explicaríem quines són les conseqüències. Uh mhm. -huh. Mm. Ah, i l'última, quina seria la millor manera de reaccionar per part vostra? Clar, això és una reflexió molt bona perquè moltes vegades quan algú es troba davant de la policia i li demana identificació, mm, aquest de vegades es posa una miqueta mm. eh, agressiu o borde i clar, aquí és la millor manera d'explicar quina és l'actitud a tenir davant de la policia per a que tot funcioni uh -huh. bé i que no en tinguem més problemes dels que nosaltres mateixos hem generat. Perquè clar. estem fent una cosa que no, no podem fer, que és fumar, si som menys. Tracta de responsabilitzar una mica clar. la gent dels seus actes. No? Correcte. Uh -huh. vale. ah, en el marc de les intervencions dels alumnes, uh, nosaltres hem de reforçar i aportar la informació necessària per aclarir els conceptes que els nois no es no tinguin clar, està clar. Vale? I per finalitzar faríem l'anàlisi i la discussió sobre una notícia de premsa i la que s'ha escollit és que l'Ajuntament de Girona ha decidit eh, posar una normativa que els menors que fumin o que beguin alcohol al carrer se'ls eh, 300 euros eh? Mm-hmm. són però clar, mm, és responsabilitat dels pares tant. Sí, I ara ja no passen només pels joves, sinó que ja va directament a la família. Clar, un jove de 13 o 14 no té... anys no té calés. No. Llavors, ja eh, suposo que el que s'intenta amb això és que els pares siguin conscients de, de que si el seu fill està fent el que no toca, doncs perquè els pares sempre són els últims en assabentar-se d'aquestes coses, de que un pot fumar, fumar o, o beu alcohol. Sí, No ho no tinc aquesta sort de tenir fills, Molt bé, d'acord. Doncs, si tens alguna cosa més a eh, explicar? Doncs per part nostra, no, aquest era el cas que en teníem avui preparat. Molt bé. O sigui que si teniu dubtes o preguntes... Doncs vols dir alguna cosa? No? Tot clar. Molt clar tot, molt bé, d'acord. Perfecte. Doncs ja que ho tenim clar, doncs el eh, donem les gràcies a Nacho Iglesias de l'Oficina de Relació amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra per haver passat avui per aquest programa. A vosaltres. I això, doncs ens retrobem d'aquí dues setmanes per continuar oferint serveis, eh, informació de seguretat als nostres veïns i veïnes que ens estiguin escoltant ara mateix. Moltes gràcies. Explicarem una altra d'aquestes xerrades. Molt bé, doncs així quedem. Doncs el que fem ara mateix, una nova pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè ara d'aquí una estona el que volem és parlar de cultura i ho farem doncs, tot seguit. Fins ara! Fins ara! Llobregat. Ells sí que podien parlar quan nosaltres havíem de callar. grato per força, tant si vols com si no. Ells la gran oportunitat que nosaltres acabem desnonats. Ells i nosaltres, putes ramonetes, amb les nostres caretes. Ells i nosaltres, rucs en saberuts però desgraciats. nosaltres ja només mirem perquè ells ja són una altra gent ses humils, perquè d'ells serà el país. Ells i nosaltres, putes ramonetes, amb les nostres caretes, ells i nosaltres, rucs entonats, saberuts però desgraciats, nosaltres massa farts, ells i nosaltres. Ells van llançats i nosaltres acomplexats. Què és el que ens queda? Convidats de pedra a la nostra poca terra.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 Per parlar-ne d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic a Clara Garí, que és la comissària d'aquesta exposició. Hola, molt bon dia. Bon dia. Hola, bon dia, com esteu? Molt bé, doncs ens agradaria que ens expliquessis a partir de demà què és el que podrà veure la gent si s'acosta per la nau llotja al carrer Pare Manyanet número 40, oi? Sí, a l'escola de llotja seu de Sant Andreu. Uh -huh. Això és un projecte que hem fet amb dos artistes, el Jordi Esteban i el Pep Aymeric, uh -huh. que han treballat eh, van estar treballant tot un any sobre la idea de la cooperació, per això es diu el jo i l'altre. -huh. Ah, una mica per veure fins i tot a nivell quasi físic, gestual, uh eh, -huh. uh, com és la cooperació i, i han agafat com a, com a idea, com a símbol, l'abella, les abelles. Uh -huh. Aleshores és una instal·lació amb cera d'abella, uh -huh. verge, que es construeix mitjançant una, una acció que fan ells amb uh -huh. la cera tendra, que van construint com unes casetes, no? -huh. I després el resultat de tota aquesta acció es veu en un vídeo que recull el treball de tota una setmana. Uh -huh. Això es complementa amb una exposició que mm, també es va fer aquí a la Nau Coclea aquest estiu i que ara va a la Xina Art, uh -huh. que és un espai uh, de contemporani, una galeria, uh -huh. que també reflexiona sobre això i que és tot un paviment de cera verge amb una piscina de mel al centre i que pues, simbolitza aquest, aquesta organització que tenen les abelles, uh -huh. que és com una harmonia de mm, la cooperació de la societat amb el cosmos, no? Uh -huh. Llavors, aquestes dues exposicions les vam coproduir amb un centre d'art que hi ha a Girona, el Bòlit, que és un centre d'art contemporani amb qui regularment mirem de col·laborar, uh -huh. i ara ens recullen doncs, les, la nau de l'Escola uh -huh. de Llotja i a eh, la Xinat, que és una altra associació d'artistes com nosaltres uh -huh. i que mm, estem, bueno, que treballem en xarxa i cooperem. És a dir, que d'alguna manera uh -huh. la mateixa simbologia d'aquesta exposició, que és com podem co cooperar i com es dona la cooperació entre comunitats humanes, uh -huh. també s'ha produït en la manera que hem portat a la realitat a, eh, a aquestes dues exposicions enmig de moltes dificultats, perquè vivim un moment molt difícil per la cultura i per l'art, mm. i bueno, el fet que ens hem unit, primer dos centres de les comarques de Girona i després aquests dos centres de Barcelona, uh -huh. ha permès pues, que anéssim molt més lluny, fins i tot que en moments que teníem més recursos i més mitjans econòmics. Uh mhm. -huh. I també el fet de que si una escola qui ens aculli uh mm. -huh. és fantàstic, perquè mm, una altra cosa que mirem de trencar és tota aquesta sectorització entre educació, cultura, sales d'exposició, centres de producció. Mm. El que volem eh, és que tot això estigui fluint, no? I Captar que... l'atenció de l'alumne, no? Exacte, i que els alumnes mm, puguin participar, puguin cooperar també, uh eh, -huh. Mm. tinguin això a prop seu, mm, que no estiguin separats tots aquests diferents espais de manifestació artística. -huh. Aleshores, això també és una molt bona notícia. I la Xina no és una galeria tradicional, no és una galeria comercial, sinó una associació d'artistes que impulsen uh -huh. amb aquest espai que tenen pues, el coneixement de les seves obres. Ells diuen és una antigaleria. No? I aquí també es podrà seguir part de l'exposició. Sí, hi haurà dues exposicions, igual que nosaltres mm, aquí vam fer una a la Naucoclea, que és un centre d'art contemporani mig del camp, mitjà rural, i una altra a Girona, al centre Bòlit, ara el, els dos productes van a Barcelona a dos espais diferents. Uh mhm. -huh. Tindrem també una taula rodona el dia 21, uh -huh. una visita guiada on també hi ha l'oportunitat de tocar cera i de sentir com és aquest material i per què es escollit pels artistes uh -huh. i de veure una mica pues, el treball més a prop. També pel fet aquest que és una escola uh -huh. i que estem amb moltes ganes de contactar amb els artistes del futur. Això ja és important, no? que, les, que dues escoles eh, mm, vegin un treball fet a, a les comarques de Girona com eh, possibles per poder donar a conèixer a, eh, als alumnes d'aquestes escoles, no? Clar, per un cantó ells poden conèixer això i per un altre cantó eh, pot ser el punt de partida per una col·laboració amb ells, uh -huh. per un projecte futur, vull dir que en uh -huh. quatre dies tots aquests estudiants seran professionals uh -huh. i d'alguna manera pues, eh, les divisions no són bones, el bo és que estiguem tots uh, tots a una, que és el que en aquest moment um, constitueix el discurs d'aquesta exposició, no? que uh mhm. -huh. hem de millorar la nostra manera de cooperar. Que potser els esteu donant una idea per a una possible creació futura, no? també? Bueno, més que una idea concreta, mm. Uh -huh. perquè cada artista té el seu món i les seves idees, mm. Uh -huh. i jo sempre dic que les idees de idees hi ha moltes, i a vegades se sobrevaloren, no? la gent té por que li copiï la seva idea. Mm. En realitat, eh, el que val de veritat és la feina i el que val de veritat és allò que porta les idees a la realitat, uh mhm. -huh. que sembla una tonteria i, i és molt, i és molt difícil des d'aspectes uh mhm. -huh. tècnics, aspectes de producció, aspectes uh, financers... Uh mhm. -huh. Eh, hi ha mil coses que ens porten del somni a, a tocar la realitat i uh -huh. precisament el més bonic que té l'art és que fa realitat els somnis, uh -huh. però també el més dur i el més ardu moltes vegades no és tenir un flash, allò que tens un, un, una inspiració, sinó que aquesta inspiració agafi prou forma per, per ser real, per ser comunicable mm. i mhm. també prou estructura per ser finançable, per convertir-se en materials, per mm. ajudar amb un equip a que tot l'equip pugui treballar per la teva idea i que al final sigui una realitat tangible. Mm -hmm. Perquè això sorgeix a través de Nau Coclea de Camallera, una de les entitats. A què es dedica aquesta entitat? Coclea de Camallera, que és una associació d'artistes i un espai, que és el que jo dirigeixo, està en mitjà rural i va néixer doncs, per donar forma precisament perquè fossin viables els somnis d'un grup d'artistes, entre els quals hi ha artistes visuals, músics, poetes, eh, gent de moltes disciplines que volíem treballar junts. Ja tenim mm, quasi 20 anys, o sigui que som veterans, hem mm. passat per moments molt precaris, després per moments molt relativament bons, ara podem estar en un moment molt difícil, però tenim amb nosaltres l'experiència i mm. programem anualment unes tres o quatre exposicions, tenim una mm, mm. residència d'artistes on fan residència 10 o 15 persones l'any, també organitzem un festival de música experimental, fem formació per artistes, -huh. I en aquest projecte en concret hem treballat amb un centre més urbà, perquè està a zona capital, uh -huh. però no menys entusiasta, que mm. és el Centre d'Art Contemporani Bòlit de Girona, que va néixer fa 4 o 5 anys, uh -huh. i aquí tenim molt bona sintonia, uh -huh. compartim doncs, Mm, moltes idees i perquè estem geogràficament pròxims uh mhm. -huh. i a més el fet de que ells estiguin en una ciutat i nosaltres no, comarques doncs uh mhm. -huh. també ens ajuda a ser molt complementaris i aquest any pues, ens va enviar la manta al cap quan va venir un projecte tan bonic d'aquests dos artistes que sol, jo sol, nosaltres sols no podíem assolir uh -huh. i el mhm. Boli tampoc vam dir bueno, què podem fer junts Uh -huh. i bueno, és molt engrescador veure que ho hem aconseguit que junts ho hem aconseguit i molt més engrescador encara que després Llotja s'hagi interessat pel projecte i ens hagi acollit aquí. I així va, sur va sorgir el jo i l'altre. Sí, de fet, la directora, la, perdó, la sotsdirectora de Llotja sí. va, és artista i va venir uh -huh. aquí a fer una residència el mes de juliol, uh -huh. un juliol, i quan va veure l'exposició va dir, ostres, això és fantàstic per, per l'escola, uh mm. -huh tant des del punt de vista de qualitat artística com també des del punt de vista de, de, de caràcter pedagògic i mm, formal i també del significat que té aquesta expressió i és molt engrescador veure que en moments tan difícils eh, ens estem en sortir I gràcies en gran part doncs, a canviar una mica la manera de treballar, no treballar cadascú per lo seu, sinó establir ponts i cooperar amb les altres entitats Exacte. veïnes. Molt bé, doncs demà a partir de dos quarts de vuit del vespre es farà la inauguració del Jo i l'altre i esperem doncs, que tingui el seu èxit, evidentment. Doncs Clara Gari, moltíssimes gràcies. Us esperem a tots. Uh -huh. Des d'aquí anirem fent difusió perquè la gent s'acosti. Sou benvinguts. <laughs> Moltes gràcies. Vinga. Moltes gràcies. Doncs ja ho sabeu, la nau Llotja al carrer Pare Manyanet número 40 us ofereix a partir de demà i fins al 15 de novembre el Jo i l'altre, una coproducció de Nau còclea de Camallera, amb què ja estàvem parlant ara mateix, i una altra entitat com és el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona.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 Doncs el que dèiem, pocs minuts els que falten en aquests moments per arribar al final del nostre programa d'avui i atenció perquè continuen les activitats de la Festa Major del Congrés. Durant, tota durant tota aquesta setmana i fins al proper diumenge continuen les activitats de la Festa Major del barri del Congrés. Els actes previstos per avui són... A partir de les 5 de la tarda, sisè campionat de canastra. Les inscripcions les podeu fer a la caseta de la comissió. En el moment de la inscripció s'entregaran les regles del joc. El joc és l'agrupació Congrés al carrer Alexandre Galí, número 20. A dos quarts de sis de la tarda hi ha una activitat infantil, la cuina de l'ona, el cicle de la matèria orgànica, l'organitza la fàbrica del sol i el lloc on es realitzarà serà la plaça del Congrés. En cas de pluja anirem al casal del barri Congrés Indians, carrer Manigua 2535. Més activitats dins la Festa Major del Congrés. A partir de dos quarts de sis de la tarda, la màgia de Lutier Stephen A. Higgins doncs avui en directe la construcció de la guitarra elèctrica Telecat que sortejarà el dissabte que ve dins el ball de Festa Major. La resta de la setmana ho podrem seguir al taller del carrer Bèlia número 3. Les butlletes pel sorteig és un donatiu de 3 euros i la venda la podeu eh, comprar a la caseta de la comissió i al carrer Bèlia número 3. Tot això organitzat per AFOCA. Es realitzarà a la plaça del Congrés. I a les 6 del vespre tenim torneig de botifarra per parelles. L'organitza la penya barcelonista del Congrés i el lloc on es realitzarà serà la penya barcelonista Congrés, carrer Pardo, Pardo número 6. Molt bé, i continuem amb d'altres informacions en el moment en què coneguem quants minuts ens manquen per arribar al final del nostre programa. En diuen dos minuts, doncs ara el que volem és parlar-vos del programa Obert al Futur, que reprèn la seva activitat. Els comerciants de la ciutat tornen a les aules, també al districte de Sant Andreu, amb aquest programa sobre gestió empresarial i captació tecnològica que s'impartarà als 10 districtes. Els comerciants de la ciutat tornen a les aules gràcies al programa Govern del Futur que reprèn la seva activitat després de l'estiu. L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha programat fins ara un total de 93 càpsules gratuïtes sobre gestió empresarial i cap capacitació <laughs> tecnològica que continuaran fins a finals de novembre i s'impartiran, tal com us hem dit fa un moment, als 10 districtes de la ciutat. Sant Andreu va obrir ahir la nova temporada del programa. Podeu informar-vos a qualsevol oficina del districte. Doncs anem tancant ja la paradeta. Dir-vos que la nau Ivanov us ofereix l'exposició de fotografia Circus Backstage aquests dies. També dir-vos que la línia de bus número 11 modificarà el seu recorregut a partir d'aquest dijous, eh, modifica el recorregut definitivament a carrer del doctor Pi i Morís. De tot això us en parlem a partir de demà. <clears throat> Nosaltres el que fem ara mateix és acomiadar-nos, donar les gràcies a la Lídia Abril i també al Francisco Miguel i això, doncs, que si voleu demà tenim una cita aquí en aquest programa. Fins ara, adeu, bona tarda.